Pradžios knyga 38 skyrius Judas pasitraukė nuo savo brolių ir apsigyveno pas vieną adulamietį vardu Hyra. Ten Judas pamatė kananiečio šuvos dukterį ir paėmė ją ir įėjo pas ją. Ji pastojo ir pagimdė sūnų, kuri pavadino Eru. Ji pastojo dar kartą ir pagimdė sūnų, kuri pavadino Onanu. Ir dar kartą jį pastojo ir pagimdė sūnų, kuri pavadino Šela. Judas tada gyveno Kezibe. Judas paėmė savo pirmagimiui Erui žmoną vardu Tamara. Eras, Judo pirmagimis, buvo nedoras viešpatės akise ir viešpats jį numarino. Tada Judas tarė sūnui Onanui, įeik pas savo brolio žmoną ir vesk ją, ir atgaivink savo brolio palikuonis. Onanas žinojo, kad palikuonis nepriklausys jam, todėl įeidamas pas savo brolio žmoną išliedavo sėklą žemėn, kad neduotų brolių palikuonių. Viešpačiui nepatiko jo elgesys, todėl ir ji numarino. Judas tarė savo marčiai Tamarai, gyvenk kaip našlė savo tėvo namuose, kol užauks mano sunus Šela. Nes jis bijojo, kad ir tas nemirtų kaip jo broliai. Tamara nuėjo gyventi į savo tėvo namus. Po kurio laiko mirė judo žmona, šuvos duktė. Gedulo laikui praėjus, judas su draugu adulamečiu Hyra, ėjo į Timną pas savo avių kirpėjus. Tamarai buvo pranešta, štai tavo uošvis eina į Timną avių kirpti. Ji nusivilko savo našlės drabužius, apsidengė šiudu ir atsisėdo prie Enaimo vartų, kurie yra pakelėje į Timną. Ji žinojo, kad Šela buvo užaugęs, tačiau ji nebuvo jam duota į žmonas. Judas ją palaikė paleistuve, nes ji buvo užsidengusi veidą. Jis pasuko prie jos ir tarė, leisk man įeiti pas tave. Jis nežinojo, kad tai buvo jo marti, o ji klausė, ką man duosi. Jis atsakė, aš tau atsiųsiu ožiuką iš savo bandos. Ji paklausė, ar duosi man užstatą, kol jį atsiūsi. Jis paklausė, ko nori užstatu. Jie atsakė, tavo anspaudo, virvės ir lasdos, kuri yra tavo rankoje. Jis davė jai tai, įėjo pas ją ir ji pastojo. Jam išėjus, ji nusiemė šydą persirengė našlės drabužiais ir grįžo namo. Kai judo draugas Adulamietis nuvedė ožiuką, kad atsiimtų užstatą iš moteriškės, jos nerado. Jis klausinėjo vietos žmonių, kur yra paleistuvė, kuri buvo Enaime prie kelio. Jie atsakė, čia nebuvo jokios paleistuvės. Tada jis sugrįžo pas Judą ir pasakė, aš jos neradau, ir tos vietos žmonės sakėsi nieko nežiną apie jokią paleistuvę. Judas tarė, tegul pasilaiko mano užstatą, kad neapsijuoktume. Aš įsinčiau ožiuką, bet tu negalėjai jos surasti. Po trijų mėnesių Judui buvo pranešta, tavo marti, tamara, paleistuvavo ir pastojo. Judas liepė, atveskite ją kad ji būtų sudeginta. Kai ją išvedė, ji pasiuntė žinę savo uošviui. Aš pastojau nuo vyro, kuriam priklauso šitie daiktai. Ištirk, kam priklauso šitas anspaudas, virvė ir lasda. Judas atpažinęs tarė, ji yra teisesnė už mane, nes aš jos nedaviau savo sūnui šelai. Ir daugiau jis jos nepažino gimdymo metu paaiškėjo, kad dviniai yra jos iščiose. Jei begimdant, vienas iškišo ranką, pribuvėja paėmė ir užrišo ant jo rankos raudoną siūlą, sakydama, šitas pirmas išėjo. Bet jis įtraukė ranką atgal ir štai išėjo jo brolis. Ji tarė, štai kaip tu prasiveržiai. Jį tad pavadino Perecu. Paskui gimė jo brolis, ant kurio rankos buvo raudonas siūlas. Jį pavadino Zerachu.